Այստեղ միշտ է մարդաշատ, այսօր ավելի իրենց հարգանքի турքն ու խոնարհումը հայտնելու էին եկել ոչ միայն զոհվածների հարազատներն ու ընկերները, պարզապես սրտացավ ու գիտակից այլ հարյուրավոր մարդիկ։ Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 դպրոցի աշակերտներին այստեղ է բերել ուսուցչուհին Մարտամիր Զոյանը։ Ասում է երեխաներն այս տարիքից պետք է սովորեն հարգել իրենց կյանքը հայրենիքի համար զոհած քաջորդիներին։ Մենք ամեն օր երևի մեր հայրենասիրական դասերը անում ենք եւ երեխաները մեծ գիտակցությամբ ու պատասխանատվության զգացումով հասկանում են որ այսօր սեպտեմբերի 27-ն է եւ երկրորդ տարելիցն է արդեն Չարաբաստիկ պատերազմի եւ իհարկե մեծ ցավ չասեմ Առաջին դասարանցիները ուսուցչի հետևից հերթով գնում, ծաղիկներ են խոնարում, նայում հերոսների հայացքներին։ Ծանոթ դեմքեր շատ կան, ասում է փոքրիկ Արամը։ Եկել է այստեղ, որովհետև ասելիք ունի։ Ոմ կամաշին վեր, խաղաղնինի, զինվորներ զոհվի մեր, կռևը լավ պենչինք, խաղաղ ապրինք ու լավ ինք։ Սուրենը շարունակում է ընկերոջը, վստահ է, հայրենիքը պետք է պաշտպանել։ Ուզում է շուտ մեծանալ։ Մեծանալ, ածծարայի հաղթի թուրքերի։ Լռության րոպեն հերոսնահատակների լուր հայացքների ներքո առավել ծանր էր։ 1404 հերոսի նկար կա այստեղ։ Սա վաղուց սրբատեղի է, բայց րոպեի վերջին վարքյանները խախտեց մանկասալյակում նստած փոքրիկը։ Մայրիկն ասում է, այսօր շատ անհանգիստ է, շտապում լրացնել բալիկին։ Դժվար ժամանակներ են հիմա բոլորի համար։ Աշխարհակաղակական իրավիճակը անհասկանալիորեն լարված ու պայթունավտանգ է, ասում է Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհվածների եւ անհայտ կորածների հարազատների միության նախագահ Արմեն Ասրյանը եւ միասնականության կոչ անում։ Մենք պետք է ջանք ու երանգ չխնայենք ունեցած ներուժը օգտագործենք պետության ուժեղացման, ներքին հարցերի շուտ ապույտ լուծման, պաշտպանողականության բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքներ տանենք։ Այլապես ավելի մեծ գործընթացներ պետք է գիտակցենք, որ ոչ բոլորն է մեզանից կախված։ Իմ կարծիքով մեր իշխանությունը, ղեկավարությունը այս ուղղությամբ պետք է կարևոր քայլեր ձեռնարկի ուժեղացնելու եւ գիտեք ամենակարևորն եմ համարում, որ ունենանք գաղափարախոսություն։ Գաղափարախոսության շուրջ պետք է համախմբենք բոլորիս, մի կողմ դնենք մեր քաղաքական տարաձայնությունները, տեսակետները եւ այլն։ Մենք պիտի լինենք բոլորս մի կուսակցություն, Արցախի կուսակցություն, այսպես ասենք։ Միակ փրկությունը պետականաշեն գործունեությունը կլինի, ասում է Արմենասրյանը։ Ազատամարտիկների պուրակից կառավարական պատվիրակությունն ու մարդկանց հոց բազմությունը միացավ օրվա խորհրդով կազմակերպված խաչերթին դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։